Sigur duzu ikusi dutugulaik bideo uh, hoik uh, bom, izan gila, euh, eta bom, pentsatzen dite bai klienter, euh, Bon, euh, enta kostu komprenitzi aguk, uh, dizug, izan dadin din uh, asuia kooperatibaik edo gu laboaiak gehaun ge kasaltzen tutugunak, uh, isa dizug hebenko um, mm, egiturak e, e, lan hun bat egiten diela, uh, um, heben antolatzez haldugula lan hobe bat egiten, uh, oentako hobe dena, guetako, uh, kabalentako ebai, kliententako ebai, e, bon, hori beharko dizug, beharko dizug, Arra, konfidantza harrazi klienter, eta hoi, stukez hobeni nahi ja. Mena, bon, itxu hon baba genizun, hartino, eh, izan da din jatetxetan eta, bon, aminuat otan, eh, bon. Eh, jentek horro nahasten betien minibat, bon, ez dakit xuxen uh, mena, bon, pentsatzen din denboiki, bon, badizu xantza handi bat espeitu kliant handik, kliant desberni eta txipi baizik ez dizugu, eta bom, oi hartino, uh, eh, alkartarzun bat senditzen dizugu, hen ganik, gaiten eh, beiteiki, e, eh, bom, jarrekiko diela. Mena zunbait, hale, zunbait, bat beti zunbait, um, Guti, mena deitu dienak erraiteko, ustentziala lan guekiko, mementun, mena bom.